Funtsez jabe izaiteko, hauzibide bat bukatzen ari da Frantziako Estatua Duprat Etxearekin gero elkargoari saltzeko. Eta Euskal Elkargoa, SNCF-arekin negoziatzen ari da, gune hortan diren tren aktivitateak leku aldatzeko. Proiektu entzinatu bat finkatu baino lehen, erritaren ikus moldea bildu nahi izan dute, Lorenz Ardoen bayonako asuanta. Baiona guziek beren moldea maiten alko dute, tresna desberdinen bidez. Apirilaren oguita zazpieta oita sortzian, karikako inkesta bat eramanen dute pertsona batzuek, egitarei galdeginez nola ikusten duten auzoalde unen geroa, zergatik hor bizi diren edo hortik pasatzen diren. Baina galdeketa hori ere, erriko txea eta Euskal Elkargoaren webguneetan bete dezakete ere. Auzualdearen historia, soziologia eta kulturaz gain, gaur egungo behar Il faudra ici aussi trouver une réponse en termes de logement, mais pas que. Euh, nous savons que nous manquons de euh, mètres carrés euh, destinés à l'université. Il faudra sans doute aussi essayer d'y réfléchir. Erbeeretako Joterdameko bulego batek ditu erritaren erantzunak bilduko, gida plan baten sortzeko. On souhaiterait que dans le courant du premier euh, trimestre de l'année prochaine... Elduden urte astapenerako nahi genizkieke biztanlei bulego horren lehen emaitzak euh, aurkestu, gero erritarekin elkarlanas egiteko gisa. Euh, Denbora beharko da, ama urte behar izan ditugu ere muetaz jabetzeko, ene ustez urte enitze beharko dira oraindik proiektu baten sortzeko eta abiatzeko sedez, etapa ezberdinak ezberdinak finkatuko ditugu dena ez baita ah, ukaldi batez gauzatuko. Kar tu ne se fera pa d'un coup, Uholde ahiskoa badelagune hortan argi dute, hortarako uste dute Rotterdamen den bulego batek bere esperientzia ekarlezakela, arazo horier usu buru egin behar dizkietelako erberetan.